pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a i pred ljudima, šarijatskim dokazima za ono što radimo i da se očistimo od hljage koja nas stiže. Jer ova hljaga, braćo, nije obična hljaga. Mi nismo potvoreni ni za zinalog, ni za krađu, ni za ubijstvo, ni za neki drugi od velikih grijeha. Nas stiže hljaga da smo najveći novotar, što je veća hljaga od svega ovoga što smo prezodno spomenuli. Ta hljaga nas stiže onako kako smo mi obaviješteni iz dva razloga. Allah najbolje zna. Prvi razlog je što odvraćamo ljude od namaza za novotarima i fasicima odraćamo ljude od namaza za novotarima i fasicima i to je naš stav, da ljude od toga odraća. Oni koji, nam se, koji nas zbog toga osuđuju i smatraju nas zbog toga novotarima, nisu u pravu iz više razloga. Prije svega, učenjaci Ehlu Sunnata su se različili po pitanju ispravnosti namaza za fasikom. Različite. i to zbog haditha kojih bilježi imam Ibn Mađe, rahimahullahu ta'ala, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, La je ummanna mra'atun rađulan, ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا إلا أن يكون له سلطان يخاف سوطه da je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam neka nikada ne predvodi u namazu žena muškarca. I neka nikada u namazu ne predvodi beduin muhađira. I nek nikada u namazu ne predvodi grešnik, fađir, mu'mina, koji to nije. Pa je ovdje zabra. Osim, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, kako se bilježi u ovom hadithu, osim da ovaj ima vlast, fađir, znači taj grešnik, fasik, da imam uspostavi vlast, jako vlast i da se ovaj mu'min boji njegovog bića. Znači, zlostavljanja i kažnjavanja. Pa onda da kladja namaz za njim. Znači, ulema se razišla po pitanju ispravnosti namaza za fatikom. Ne zbog toga što ovaj hadis nije jasan, nego zbog slabosti ovog hadita. Određene slabosti u ovom haditu, a i zbog toga što je došlo od selefa da su klanjali za fađirima da su klanjali za fasice. Međutim, ostaje osnova, ostaje osnova da je namaz za fasikom zabranjen. Da ga je zabranjeno obagati za fasikom. To je osnova. I da je to namaz koji je mekru. A ono što je, oko čega se ulema različila, da li je ispravno i neispravno, onda ostaje vađiv da se preduzme sve da se ljudi spase od te situacije da zapadaju u stanje u kojem će obavljati namaz za koji nisu sigurni, ili ispravan je nespravan. Znači, vađib je izbjeći tu situaciju i omogućiti ljudima da obavljaju namaz za koji neće rizikovati i dvomi se, ali ispravan ili ni. Za koji neće rizikovati. A ovi fasici za kojima je Selef klanjao i neki od acara, to su fasici koji su pili alkohol, ili su odgađali namaz od njegovog vremena i tako da Postavljamo pitanje, ti frasici su bili sultane i vladari, čija sablja je rezala vratove, bez polaganja računa ikon. Pitamo ih, pitamo ih, gdje su ovi današnji frasici i novotak od ovih prvih frasika koji su zapadali u velike grije? Gdje su ovi današnji novotari u odnosu na njih? u smislu da će biti pokrovitelji najvećeg širkijata na, ovom prost, na ovim prostorima koji dolazi. A ima to biti. Da Amina je na svaki širk koji se čini na svim turbetima u djevojevačkoj pećini. Da su ovo fasici koji Allah zna za njihovo stanje, koji se natječu u aminanju i podržavanju svakog širkilišta i širka koji se organizuje na ovim prostorima. To su fasici koji padaju u nesvijest od silnog huptanja na dan okupljanja u Avdibašićima, na Turbetima i tako dalje. To su ti fasici. S druge strane, ti fasici nemaju vlast koje bi se mi bojali i od koje bi mi strahovali. Nemaju mogućnosti da spuste na nas svoju ruku. I Allah stvarno tela nas je od njih zaštiti. I mi smo sasvim sigurni bez. Alhamdulillahi Rabbah. Nakon ovoga ostaje druga optužba, da smo najveći novotari zbog ove džume, ovog ibadeta danas koji je ovdje ovdje. Postavlja se pitanje šta nam zamjeraju šta nedostaje ovoj ovdje džume. Prvo što možda kažu i čuli smo da kažu, da je ovo džuma za koju nema izuna od imama. Nema izuna od imama. Izun od imama, ovdje se misli imama, vladara svih muslimana mi ih pitamo, a koja to džuma u ovom ili nekom drugom gradu ima izun imama u pravom smislu riječi imameta? Koji je to imam koji im je dao izun i koji je imenovo? Koji je to imam koji se priznaje za imama po šerijetskim rezonima i mjerilima imama? U šerijetu nije imam niko iza koga se ne vodi džihad i koji ne može da te zaštiti i za koga se ne vodi džihad i ko ne može da te zaštiti, taj nije imam. I on nije nekakav vođa i nema nikakve ingerencije na to. Zatim kaže Ibn Kudana Rahimahullahu ta'ala u Mugniju da je ovo šart koji je batil, koji je neispravan. Znači nije to nikakva, znači nikakav šart nije to da bi džuma bila ispravna da je to, do, da se ima dozvol od imama. Šta je dokaz za to? Dokaz zato je da je Ali radijallahu an obavljao džumu u Medini dok je Usman radijallahu an kao halifa, treći od halifa, bio opsjednut u svojoj kući. Ali radijallahu an je klanjao džumu i predvodio džumu bez izuna Osmanovog. Zatim, poslije toga Ali radijallahu an u odnosu na stanovnike Šama je bio u fitni i zavađi pa se ovi u Šamu devet godina uspostavljali hutbe i džume bez izuna Alinog, a Alija je bio halifa muslimana. Bio je imam u pravom smislu riječ, pa opet su bez njegovog izuna obavljali džume. Treća stvar, bio je Ebu Horeira radijallahu an, namjesnik Omerov radijallahu an u Bahreinu, pa mu piše, hoću uspostaviti džume u selima Bahreina. Pa kaže Omer radijallahu an, uspostavite džume gdje god bili. Džemiru hajsu ma kuntum, gdje god bili. Neko će reći ovo je dokaz da treba izom, nije. Ovo je dokaz da ne treba izom. Jer je rekao gdje god bili, u smislu nemojte me pitat za to. I ne trebate izom od mene, gdje god ste uspostavite džumu. Osim toga, ako je ovo generalna dozvola, onda nije ona dozvola koju ovdje oni spominju, a to je da svakog imama koji meni se treba da postavi vlada, Osim toga, Abdullah ibn Amra, kao što spominje ibn Hajar al-Askelani u šerhu Fethul Bari, u šerhu Sahihul Bukharija, komentaru al Bukharija, da je Abdullah ibn Amr prolazio između Mekke i Medine, pored Mijah, to tako mjesta gdje, gdje su bili neki ljudi uspostavljali džumu i nije im ništa rekao. Zahir, odnosno u slovanskom tekstu ovom, vidi se da su oni obavljali džomu na tom mjestu bez ličnijeg izuna. Jer Omar ibn Omar, Abdullah ibn Omar, kad je nailazio, nije im osporio. Šta to znači da im nije osporio? Nije ih pitao, jel vam ko dozvolio i otkud vi tu da klanjate džumu. Zatim, osnova je u fiku da nema šarta. Osnova je da ništa nije uslovljeno. Pa onaj ko hoće da stavi neki uslov i šart, on treba da donese dokaz. Osnova je da nema šartova. Osnova je da nema ni jednog šarta, ni za namaz, ni za džum. A onda gledamo šerijetske dokaze, pa onda vidimo da je u šerijetskim dokazima za ispravnost namaza šart tahara, je tako, čistoća. I tako se šerijetskim dokazima ustanovljavaju šartom. A mi kažemo ovdje osnova je da nije šart i nema se dokaza niti teksta, niti bilo kakvog značenja nekog po kojem bi obavezali muslimane da im to bude šart. Kaže jedno kodame, ljudi su uvijek u selima uspostavljali džove bez ničijeg izvora i da nema ništa drugo osim toga da su oni to radili i da im niko nije osporio od ovog umeta, to bi bio iđma da je to dozvoljeno bez dozvole imamo. A nakon ovoga, braće, ja vas pitam, a koji je to imam danas? Znači, za čiju dozvolu mi trebamo da tražimo i zbog čije dozvole naša džuma nije ispravna? odnosno zato što nam on nije dozvolio nemoći. Koji je to ima? Je to onaj ima što je dobio nagrad za širenje demokratije? Znači, on nije obični sekularista. On je daja. On je borac za sekularizam. Pa dobio posebno priznanje. Sad da te obraci. Je to ona ima koji jedva čeka dan kad će zajedno sa židovima i kršćanima ići na hađu Betlehem? Je to ona imam koji kaže da trebamo prestati govoriti da će židovi i kršćani biti u džahennem? Je to taj imam? Je to ona imam koji nam reče da on neće islamske države i neće šarijeta Allahovog? Je to na njegovu dozvolu mi trebamo čekati? Da bi ispunili važibe koji nas je Allah svana tala Šta je ovim ljudi? Druga stvar, kažu nam, ovo mjesto gdje mi klanjamo nije odgovarajuće. Zašto? Zato što to nije mesči dul džamije. Znači nije ovo džamije. A šart je da džema bude ispravno, da to bude džamije. Maša Ovima kažemo. Prije svega kaže Ibnu Kudama Rahimahullahu ta'ala da za obavljanje džume uopšte nije šart da bude u objektu nekom. Nije nikako šart da mora biti u objektu. Zašto? Zato što je džuma Bajram, a Bajram se klanja u pustinji. Pa se džuma može klanjati na otvorenom prostoru, izvan nasljedenog mjesta. U pustinji. Drugo, spominje Ebu Davud i drugi Ibn Mađe, spominju hadith da je Ka'b Ibn Malik, radijallahu anhu, kad je njegov otac oslijepio, vodio ga uvijek na žnog. Pa kaže, izvol bi ga ja na džumu i kad on čuje ezan za džumu, odmah bi počeo dobiti za Esad ibn Zurara. Ebu umame Esad ibn Zurara. Počeo njemu milost za njega tražiti oprosta, pa kaže, kad sam ga više puta tako čuo da se ponaša, e, vala će ga pitat, a? Pa ga pitam, kaže, zašto uvijek njega spominješ? Kaže, on nas je prvi okupio. Hua evolu men džemana. Ovo džemna'ana znači klanio nam džumu. On nas je prvi okupio na džumi. Bi hezmin ne biti si harrati beni bejava. On nas je prvi okupio na džumi. Na mjestu hezmin ne biti na pustinji Benu Bejade. A Benu Bejada je jedno od porodica koje živi u Medini od Ensarija. Na njihovoj pustinji ih okupio. Kaže, prvi nas tu okupio. Bilježi imam kurtobi da im je to prilikom zaklo ovcu i, i častio ih. Klanjali džumu u pustin. Zatim prije ovoga, prije svega ovoga, imam Bejheti Rahimahullahu ta'ala u svom sunenu kubra bileži hadith da je Resul sallallahu alaihi sallam nakon što je poslao Musa'ab ibn Umeira, gdje ga je poslao? Poslao ga u Medinu, jel tako? Prije nego što je Resul sallallahu alaihi sallam učinio hijđu, poslao je Musa'ab ibn Umeira da bude daje u Medinu da poziva u Teohid. Pa mu je napisao i naredio da okupi muslimane u Medini petkom. Znači prije nego što je ispominjana džuma. Prije nego što je ispominjena džuma. Da ih okupi petkom. U vrijeme podne namaza. Da im klanja dva rekata i da im drži hutbu da ih popominje i podsjeća. Pa kaže dalje u rivajetu okupljena se. Musa bitne u meje. U kući. U kući. Sa'd ibn Hajfene, radi Allah van, u njegovoj nas kući okupio, pa nam klanjao dva rekada, držao nam hudbu i klanjao dva rekada. Pa su ovo dokazi, je tako, da je nikakav šart nije da džuma bude uopšte u objektu, a zatim da ikako je ikakav šart da bude u nekom mečidu koji se zove džamija. Kad su ljudi počeli govoriti o šartovima posebnim koji su neispravni za obavljanje džume namaza, Ima Mahmed se usprotivio i šta je rekao? Kaže, kakvi su to uslovi? Tako, Osporava sve te uslovi i kaže, Musab ibn Umair je okupio ljude i klanjao džumu namaz skriven, skriven, sakriven u kući. Sa'ad ibn Hejteme, radi Allah. Znači, nikakav ovo uslovni. Treća stvar. Kažu nam, ovi objekti gdje mi obavljamo džume, to su posebni objekti, gdje nisu otvoreni za sve ljude, nego je to samo za posebnu kategoriju ljudi. Znači, nije otvoreno za sve ljudi. Pa zato nam džuma nije ispravna. Mi kažemo, subhanallah, prvo, optužujete nas nepravedo. Nije istina da su naši objekti zatvoreni i da nisu otvoreni za sve, kogod hoće da dođe da klanja džumu sa I nikome upravo od ovih koji nas toliko osporavaju, isto tako nije zabranjen. Da dođu sa nama, da Allahu i Vajdat činimo zajedno i njemu dobe upućujemo. I da zajedničkim snagama uzdižemo, uzdižemo sunnet i da se zborimo za šarije i za Allahov din i da se suprotstavljamo na otarijama i na otarijama. Prvo to nije istina, drugo, evo da je istina. I da smo mi sad na ovom mesečidu ovdje zatvorili vrat. I zaključali opet imamo šarijatske dokaze koji na neumoljivo govore o tome da je i takva žuma ispravna. Prvo, ovo što smo spomenuli za Musa Ibn Umeja. Okupio ih je u Medini, u kući Ibn Hajseme, jel tako? I kaže, bilo ih je 12 u jednoj predaj spomenu. Da je bilo malo. Znači, ograničen, vrlo ograničen broj. Zatim, upitan je Imam Ibn Tejvije, rahimahullahu ta'ala, o džumi koja se klanja u kuli nadomak grada u kojem je uspostavljena džuma. Ali ima kula, je tako, kula, stražara, i tu se uspostavlja, ima mesečit, i da li je valjano, i da li se smije uspostaviti tu džuma, obzirom da je kula, zatvorene kapija, je tako, i vrlo ograničenog broja ljudi koji tu dolaze, nije otvorena za sve. Pa je rekao, rahimahullahu ta'ala, da je dozvoljeno takvu džumu i da je ispravna takva džuma da se obada. Zatim, pored ovoga, spominje Imam Bukhari, Rahimahullah ta'ala, poglavlje kome je vađib, odakle se mora doći na džumu i kome je vađib da se odazove na džumu, zbog riječi uzvišenog وَإِذَا نُودِيَ لِسَّرَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ I kad budete pozvani na namaz na dan džume, požurite zikr, spominjanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže ispod ovoga, kala ata, rekao je ata. Dužnost je svakome koji je u naseljenom mjestu u kojem se obavlja džuma namaz, da ode na džumu namaz, svejedno čuo ezan ili ne čuo. A onda dodaje, وكان أنس رضي الله عنه يجمع أحيانا في قصره وأحيانا لا يجمع وكان بالزاوية jeb'udu farsakhain. Kaže, a ta dužnost je svakome, kako smo rekli, a onda dodaje, a Enes je radijallahu an. Enes je radijallahu an obavljao nekada džumu u svom dvorcu. U svom dvorcu obavljao džumu sa svojom porodicom i onima koji su u njegovom dvorcu. Nekada, a nekad je odlazio na džumu u Basru a bio je stanovao je, znači njegov dvorac je bio bi zavije, mjesto koje se zove zavije, je tako, ili u nekom dijelu u uglu, koji je udaljen od Basre Farsahaj. A Farsah, jedan, to su dva Farsaha, jedan Farsah je od filke tri milje, znači udaljen je bio od filke šest milja, hoće reći manje od devet kilometara, je tako, oko devet kilometara je bio daleko. Pa je ovdje poglavlje, kome je važno da se odazove. Enes radijallahu an nije tu uvijek odazivao. Šta je radio? Klanjao džumu u svom dvorcu. Klanjao džumu u svom dvorcu. Pa je ovo dokaz. S kim je klanjao? Je to bilo otvoreno za sve? Ili sa vrlo ograničenim brojem ljudi? Ili sa vrlo ograničenim brojem ljudi? Zatim svojim je imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, hadith, da bilježi Jonas od Ibnu Šihaba, od Salima, od Ibn Omara radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svak od vas je odgovoran za svoje stado. I onda nabraja, imam je pastir, i odgovoran za svoje stado. Čovjek u svojoj kući je pastir i odgovoran za svoje stado. Žena je pastirica i odgovorna za svoje stado i tako dalje kaže, čuo sam, odnosno bio sam svjedok, kad je Zulaif ibn Hakim napisao pismo ibn Šihabu, to je Zuhriju, napisao mu pismo i pita ga, hoću li ja klanjati džumu sa ovim radnicima sa mnom, koji su bili radnici, on je bio radnik i radio sa nekoliko radnika iz Sudana, na domak Eile, jedan veliki grad, radili su na zemlji on i nekoliko radnika iz Sudana, jer je tu ovola crvenog mora. Hoćemo mi uspostavljati džumu. Pa mu odgovara Ibn Šihab Zuhri, Rahim Allah Ta'ala, piše mu i u odgovoru kaže, naređujemo da klanja džumu i dokaz za to kaže, svi ste vi pastiri. Obavljate džumu. Ovaj Zureyf Ibn Hakim, Rahim Allah Ta'ala, hoće on ta džuma gdje oni rade i obavljaju, biti neka otvorena džuma gdje će dolaziti svi ljudi ili je to vrlo ograničen broj on sa svojim radnicima. Pa mu naređi jednu šehabe zuhri rahimahullahu ta'ala da obavlja tu džumu. I onda mu navodi ovaj hadis svi ste vi pastiri gdje mu daje i šaret da ne treba za to ni od kog da traži izom. Kao što spomnije Ibn Hajar u komentaru ovog haditha kaže za da ljudi gdje god bili, ako ima neko među njima ko vodi računa o njihovim potrebama, da ne trebaju nikoga pitat i da se ne traži izum nijotkog da uspostavljaju šta? Šerijat. Da uspostavljaju šerijatske pro, propise. Rode kaže, da smo sallahu alaihi na svako je vas pastir i odgovoran. Zašto si pastir? Svako je pastir da izvrši šerijat, tako, šerijatske propise. Da ispuni Allah ovo pravo, kod robova i pravo robova. A najveći, jedan od najvažnijih šarijatskih propisa jeste ova džuma i najveće pravo Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima koji borave da klanjaju džumu, da obavljaju džumu. I u tom slučaju ne traže nijetkog nikakvog iznuna. I ovo je govor u Leme. Ovo je govor i ovo su stavovi učenja. Zatim četvrto često nam prigovaraju zato što mi klanjamo džume u iznajemljenim objektima, u kojima će se privremeno obavljati džuma, a onda poslije toga više neće. A kaže, kako to? Da jednom počnete tu klanjati, a poslije više nećete. Pa mi kažemo, subhanallah ladin, odakle ste izmislili taj šar? A zar nije Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kako bilježe svi učenjaci sire, došao u, mesjidu, u, mjesto Kuba, nadomak Medine, kad je učinio hijžu, došao na domak Medine u selo Kuba i tu ostao neko vrijeme i sagradio tu mesči. Pa kaže, ostao je tu utorak, srijedu i četvrta. Ili srijedu i četvrta. Petak je krenuo u Medinu. U petak je iz sela Kuba krenuo prema Medini i zatekla ga je džuma u plemenu Beni Salim ibn Auf i tu je u njihovom mesčidu obavio prvu džumu koji je obavio Resul sallallahu alaihi sallam. Znači, prije Resula sallallahu alaihi sallam džumu su klanjali ko? Musa ibn Umir, Esad ibn Zura, ali ovo bila prva džuma koji je klanjao Resul sallallahu alaihi sallam. I to u mesčidu Beni Salim ibn Auf, u njihovom mesčinu. A zatim je poslije džume nastavio u Medinu i u Medini sagrađen mesčin i nikad više Resul sallallahu alaihi sallam u tom mesčinu nije klanio džume osim te prve džume. Osim te prve džume. Prema tome, brać, nakon svih ovih šarijatskih dokaza, smatram da nema potrebe više da se osvrćemo ni na kakve prigovore. Da nema potrebe ikome više poslije ovih šarijatskih dokaza i ovog govora u Leme koji sam maksimalno sažao zbog toga što smo zakasnili uspuk, da nemamo potrebe ikome više išta da objašnjavam. A ovaj snimak ponudite svakom koje znate željem. Ponudite svakome onome ko hoće da čuje naše mišljenje i da čuje naše obrazloženje. A mi, mi uz Allahovu pomoć ćemo nastaviti ovim putem i borit ćemo se dokle god nam Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio i omogućio da uspostavljamo sunnet, da zatiremo bidat, da uzbiđemo sunnet i šerijat, a da se borimo proti svega onoga što je u suprotnosti sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور Rekao ovo što ste čuli, istighfar čimnim Allahu subhanahu wa ta'ala za ono što sam pogriješio. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na istinu. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ne kolebaju. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti jasnim znanjem i jasnim dokazima. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas ne učini nikad od onih koji se lakomisleno povode za riječima ovog i onog, koji svaki dan mijenjaju svoj smjer, koji svaki dan na svaki podvik koji čuju odma mijenjaju kurs i mijenjaju svoj govor i mijenjaju boju svog glasa i mijenjaju svoje parole. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša parola ostane dokle god smo živi. Sunnet i šerijat i put ehlo sunneta i odricanje od ta gota nevjernika, mušrika i novotara. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti. Molim Allah svana tala da prijeđe preko pogrešnih postupaka naših, da nam grijehe naše oprosti, da nam se smili i da ova braća koja se sa nama razilazi, da se raziđu sa nama kako se ehlo sunnet razilazi. A ako se ne slažete sa našim metodama, onda nemojte nam stajati na putu. Pustite nas. Mi ćemo raditi ono što smo zanijetili. A ako se vama to ne sviđa, onda radite to što mislite da je dobro. A mi ćemo vam u tome pomoći. I Allah je svjedok. I spomenite gdje smo vas na tom putu odmagali. I kad smo vam stali na put. I kad smo od onoga čemu pozivate odrećali. Molim Allah Šfano Tera da i oni koji se sa nama raziđu, da se raziđu sa nama dostojanstveno uz čuvanje bratstva i čuvanje bratskih odnosa i da pored razilaženja budemo braća i pomagači jedni drugim. Jer šta će biti posljedica ako uspijete odvratiti ljude od ove ovde džume? Šta ste postigli? Klanjat će džumu za oni koji je padao u nesvijest od huktanja u Avdivašićima ili za onim koji je dokazani sekularista ili za oni koji je dokazani nakšibendija ili za oni koji ne zna šta je iman, niti je ikad čuo da to postoji, ili za onim, ili za onim, i sad kad bi nabrajali, sve bi gore od gore spomenuo. Za onima na kraju, gdje si je ispravnost tvojeg namaza pod velikim, velikim upitnikom. Šta ste postigli? A šta ćemo postići na ovaj način, očigledno je. I vidi se kud ovo ide. I zato molim Allah Svana Tala da ubrza svoju pomoć pobjedu i da nas učvrsti. Molim Allah Svana Tala da vas obimo nagradi. Molim Allah Svana Tala da ne ostavi na ovom skupu nikoga a da mu grehe ne oprosti i samo ne takvi. Voli Allah Svana Tala da naša srca ujedini na istini, da nas učini iskrenim mu'minima i da nas na tome usmrti, da dođemo pred Allaha Subhanahu Wa Ta'ala čisti od širka i kufra. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas u džennet vodi i spasi u džennema, da pomogne našu braću muđajide koji se bore na Allahovom putu, da obrza svoju pomoć i pobjedu, da nas učini muđajidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđajidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđajidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti samote sakrije i posljedna dova, jer šundan ilahi rabbi alamin. Wa akim